34. O'gdilmish Alika putukchining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. O'gdilmish javob berib dedi. Alik bu ishning tahtiga tushunib yatgay. O'gdilmish murojaat qilib dedi. Ey bag, bu so'zni ko'ngildagidek yeshib beray. Baglarning o'zi qanchalik bilimlarni bilmasin, so'zlarni yezish uchun yanalab putukchi kerak. Putikchiga ko'ngildagi so'zni aytishga to'g'ri keladi. Putikchi mayli oz yoki ko'p bo'lsin, bu so'zlarni maxfiy tutishi lozim. Bu sirlarni maxfiy tutqichi ishonchlik, durust bo'lishi lozim. ishonchlik bo'lish uchun dini komil bo'lishi kerak. Agar putikchi so'zni maxfiy tutmasa, bagning siri echiladi, o'zini o'rtaydi. Baglar so'zlarini qanchalik yoshirsa-mo, Muni ikki kishiga hamon so'zlashi kerak. Biri putukchi, biri vazir. Bu ikki kishi so'z aytishga tegishlikdir. Bu ikki kishiga so'z aytish kerak. Söz açkanda ulanın nizi kaşlarını kötürüş gerek. Barçı məhbi söz şu iki kişide boludu. Ula sözünü məhbi tutmasa öz işini özü buzgan boludu. Ötökün begin ait yaxşı eytkan. u tili orqali so'zning yaxshisini sanga qoldirgan ey baglarning ishonchi so'zingni noayti maxfiy tut so'zingni maxfiy tutmasang tezli beshing ketadi bu og'zing misoli o'nkirga o'xshashdir so'zing uningdan chiqsa sahar shomilidek tez taraydi so'z dunyoga taralsa yig'ib oqila bo'lmaydi uni hamma xalq anglaydi to'sib oqila bo'lmaydi eg'izdan ba'zida o't ba'zida suv chiqadi bularning biri tuzaydi biri buzadi keraksiz so'zing ko'yayotgan o'tga o'xshaydi uni eg'izdan hargiz chiqama o'zing ko'ysan eg'izdan chiqqan yaxshi so'z oqar suvga o'xshaydi u qayoqqa oqsa shu yerdan gul chechak echiladi ey mard atalgan bilimlik dona ko'ngil sirini nayt ching saqla Bu beytni oku ve nime deydi anla. Ey könlümün toqi, köngül sırrını yoşurum tut. Köngül sırrını çın tut, onu sözleme. Eğer sözlesen, yılla boyu pşayman yeysen. Kızıl til qara başının yaman düşmeni. Bu yaman düşmenine bağla, huzur içeri yaşa. Kütükçi, idraklık, bilimlik bolışı gerek.'' xeti o'z so'z mahorati texmi yaxshiroq bo'lishi kerak kutikda xat o'z bo'lsa ko'ngil echiladi uningga qarab kishining o'qig'isi keladi ko'ngil ovunadi agar xat so'z mahorati bilan birlashsa bu xat va tilning yaxshi ifodasi bo'ladi elining hikmatlik bitikchisi nima deydi angla so'z bitish qoidasi bak yaxshi qoidadir ko'pligan yaxshi so'zlar putukda yeziladi putilganligi uchun so'zlar unutilmaydi putukchilar putuk yozmagan bo'lsa edi bu hikmat bilimlarni qandoq bilgan bo'lar eding olim va donolar putuk yezib qo'ymagan bo'lsa edi bizga o'tgan ishlarni kimmi aytib beralaydi kishilar orasida yeziq bo'lmagan bo'lsa ig'izda so'zlaganga kimmi ishinatdi kishilar aldin algi so'z xabar avatidi yiziq bo'lmasa so'zni qandoq uqtiratdi yiziq naiti keraklik bir narsadir baglar al ishini yiziq bilan bejaradi baglarning ishiga foydasi tegadigan kishi uch turlik bo'ladi ey hukmdor biri bilimlik va idrokliq donola yana biri so'zlaganni yozg'uchi putukchi uchinchisi jasur mard va yuraklik yigitlarki dushmanga va bo'riga bundoq botirlar lozim bo'ladi idrakliq bilimlik va aqlliq donolar kengashishga foydali bo'ladi buningda so'z yo'q al ishining hammasini tuzigan putukdir zerak kishilar al daromadini yiziq bilan egilab turadi mard botirlar qilish ilib uni ish qilsa dushmanning bo'ynini yanchib chaylaydi bu uch turlik kishi qayerda jam bo'lsa kishi tilikiga erishadi va hamma orzularga yetadi bulardan boshqa ko'plagan guruh qatlamlarning hammasi bu uchiga agishib bog'uvchi botilaqdir agar al ilinsa qilich bilan ilinadi agar al idora qilinsa qalam bilan idora qilinadi Kişi bilimi ve aqlini işletip alni tuzaydi bu uch bilen kişi kishi teşlan teshlandirdi bag bilim bilan alni boshlab qonun yurgizidi barliq ishlarni idrok bilan ishlaydi qilich al tutudi ham xalqni qo'lga keltirudi Kalem el tuzaydi ham hazine to'playdi Kılıç kan tomg'izsa bag el oladi qalamdin siyoh tomsa oltin keladi mayli o'tgan ishlarda bo'lsin yoki kelgusida bo'lsin bu dunyoning tayanchisi mushu ikki narsadir ey bag bu ikki narsa cho'ng fazilatdir al so'rg'ichi dono bagla bu yo'lni tutishi kerak Buning taqlidan bu so'z keldiki ey yaxshi kishi buni san anglig'in kishining bilim bilishi bak yaxshi fazilatdir u qilich uralasa bu teximi ortiq hislatdir ko'pligan yaxshi alla qilich bilan elinidi qalam bilan tuzilib tilak orzulariga yetidi putikchi ko'zi to'q bo'lishi tamaxo'r bo'lmasligi samimiy sodiq to'g'ri muhtojsiz bo'lishi kerak ko'zi to'q kishi mol dunyoga herislik qilmaydi kishi mol dunyo bilan oldirmoqchi bo'lsa aldanmaydi odam tamaxo'r bo'lsa nafsiga qul bo'ladi sen onu keçirgin ey to'lin yuzli kim tamaxo'r har qancha bag o kuldur. quldir tamaxo'r doim kishilarning ang tövinidir putikchi oshko'z bo'lsa bilimni buzudi tama bilan kitob yezib putikni buzudi Altın kümüş köse onunla aldınudu. Ya igisinin beşini yaydı, ya ki öz beşini yoktudu. Sadık hizmetçi bosoğunu yastık kılıp yatıdı. Halagan çağda daim işikti turudu. Sadık hizmetçi bəgnin paydasını tileydi. Teni, ceni ve mallarını bəgge bağışlaydı. Pütükçi içimlik içmesliki, kılıkları pak bolışı, yaramaz kılıklardan özünü tamamen yırak tutuşu lazım. Kütükçi mey işsi bilimdin tazadı. Bilimdin tezip kesse xattin azadı. Kütükçi ətidin keşkiçe işik tutturuş gerek. Kaçan gerek bosa şu çağda tayyar buluşu lazım. Kişile işidin bu işki kişine tallap al. Andın ulağa şu işki işini tapşır. Biri xeti inik boğan pütükçi. yana biri mezonliq so'zlaydigan alchi yaqin do'stlar yoki yiroq yotlar orasida xopiliq yuz bersa bulardan ko'gin ish chiqsa bu ikki kishidan chiqadi ishni o'ngishsimi bu ikki kishi o'ngshaydi biri putganda so'z xato bo'lsa biri til bilan bu so'zni tuzatsin ey ali putikchi ana shundoq bo'lishi kerak ondin uninga ishansa qo'lbasi basi bo'ladi mushundoq kishiga ishansa bo'ladi kishilik tilasang shulardan keladi ey ali mening bilganlarim shular edi buni aliga bayon qildim ishim tugidi alining o'gdilmishga suoli ali aytdi bunimi zehn bilan tushandim yana bir so'zim bor bugun uning'imi javob ber manga aytgin xazinachi qandoq bo'lishi kerak qandoq xazinachiga baylar ishinib mollarini topshirsa bo'ladi chunki u xazinadagi oltin kumushlarni saqlashi aytilgan ishlarni boshqa ep chiqishi lozimdi